de chez Classique sur Skyrock. et Minem sur la bande son du film Met Mike, c'est Lose Yourself sur 59. Bonjour à vous tous et bienvenue les 5h59. On est le lundi 18 juillet, c'est une nouvelle semaine qui débute avec un nouveau rencard sur Skyrock, le morning rap et R&B. Jamais Skyrock ne vous a passé autant de sons dès le matin, du son et des cadeaux. Il y aura plein de cadeaux à gagner dans le morning rap et R&B. On va reparler de tout ça dans quelques secondes pour attaquer cette toute nouvelle journée. C'est Drake. Hennessy in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me On se mettra du MHD aussi avec Maman J'ai Mal juste après un tout premier point sur l'actuel sport. Il est là, il est frais, il est au taquet. Ouais, ouais, C'est Rémi que vous retrouvez tout de suite. Rémi, il fait, il fait chaud un peu pour le temps, non euh, Oui, oui, il fait chaud aujourd'hui d'ailleurs. Euh, on a des, des, départements là qui vont tomber en alerte canicule dès 14h tout à l'heure. Cela concerne le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et la Haute-Vienne. Attention, au coup de chaud par là-bas, on attend des températures qui avoisinent les 40 degrés. Par contre, très très belle journée. un hein. Côté ciel, rien à signaler. Du beau temps partout et aucun nuage en vue. Les températures, on y vient. 12 ce matin au Puy-en-Velay, 14 à Saint-Etienne, 15 à Alençon, 16 à Lille et à Lyon, 17 au Mans et à Poitiers, 18 à Toulouse, 19 à Marseille et à Paris, 20 du côté de Bordeaux, meilleur de la journée, il fera 23 euh, à Cherbourg, 25 au Havre, 27 à Marseille, 28 à Lille, 29 à Rouen, 31 à Beauvais, 32 à Lorient et à Paris, 33 à Clermont-Ferrand et à Lyon, 35 à Bordeaux, 37 du côté de Périgueux. La pollution, rien à signaler pour euh, aujourd'hui, euh, c'est plutôt mauvais, hein, on s'en doutait puisqu'il fait très chaud. Les indices sont compris entre 4 et 6, 6 à Bordeaux, Pau, Lyon, Marseille, euh, Toulon et Ajaccio. Elle a passé la nuit avec foules, elle sera demain en concert Skyrock du côté de Lyon, il y aura des places à gagner dans la matinée, c'est les Rihanna, on en reparle juste après l'actu. L'enquête qui se poursuit 4 jours après l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 84 personnes, un bilan qui risque encore de s'alourdir, le pronostic vital de 18 victimes est toujours engagé dont celui d'un enfant, des blessés aussi qui restent hospitalisés. Les trois jours de deuil national se termine aujourd'hui et une minute de silence est prévue à midi dans tout le pays. Sept individus sont en garde à vue ce matin, dont un couple d'Albanais soupçonné d'avoir fourni une arme à Mohamed Lawesh Boulel. La piste de la préméditation commence à se dessiner. Le terroriste serait parti en repérage avant de mener son attaque. Il aurait réclamé même par SMS qu'on lui fournisse plus d'armes. Son profil adresse quelqu'un de violent qui battait son ex-femme et sa belle-mère. Bernard Cazeneuve parle d'une radicalisation réalisation rapide peut-être en seulement deux semaines. Sur TF1 hier soir, Nicolas Sarkozy a estimé que tout n'a pas été fait depuis 18 mois. Manuel Valls a immédiatement répliqué euh, qu'aucun gouvernement n'en avait fait autant pour lutter contre le terrorisme. Le président Erdogan qui envisage de rétablir la peine de mort en Turquie après le putsch manqué de ce week-end. La peine capitale a été abolie il y a 12 ans dans le pays. La tentative de coup d'État par l'armée a provoqué la mort d'au moins 290 personnes. C'est une véritable purge qui est mise en place depuis samedi, 6000 militaires sont en garde à vue et 3000 mandats d'arrêt ont été euh, délivrés à l'encontre de juges ou encore de procureurs. Des milliers de sympathisants euh, du président sont descendus dans les rues cette nuit. La violence, une nouvelle fois, aux États-Unis, trois policiers ont été abattus à Bâton Rouge, en Louisiane. C'est dans cette ville qu'un jeune afro-américain a été tué par la police au début du mois, ce qui a provoqué une vague de manifestations dans tout le pays. Le tireur a été abattu, n'a donné aucune explication sur son geste. Il s'agit d'un afro-américain de 29 ans, originaire du Kansas. Trois autres policiers ont été blessés, dont un dont le pronostic vital est engagé. Une attaque lâche et des violences qui doivent cesser immédiatement, selon le président Barack Obama. Le candidat républicain Donald Trump estime que le pays est divisé et hors de contrôle. Du foot avec quelques infos mercato, le feuilleton grenier peut être en passe de prendre fin à Lyon. Il est clairement poussé vers la sortie par Jean-Michel Aulas, mais ne semble pas pressé hein, de quitter son club formateur. La direction de l'OL voulait le prêter à Torino avec option d'achat, mais c'est un autre scénario qui semble se dessiner. Milan serait chaud pour s'offrir les services du milieu de terrain dont le salaire brut est estimé à 300 000 euros par mois. Koscielny sera-t-il toujours chez les Gunners la saison prochaine Le défenseur qui a fait euh, un très bon euro là semble ne pas être certain de son choix. Il a refusé une offre de prolongation de contrat alors qu'il ne lui reste que seulement un an hein, d'engagement avec Arsenal. Le Bayern de Munich euh, semble intéressé. Pas sûr que le choix euh, soit judicieux puisqu'il s'agirait de devenir la doublure du quasi indéboulonnable Jérôme Boateng. Et puis Pogba, Pogboom de retour à Manchester, et ben c'est loin d'être fait. La Juve n'a pas vraiment envie de le laisser partir. La presse italienne affirme que la vieille dame prépare la riposte. Les mancuniens, de leur côté, n'ont pas encore formulé une offre. La grande boucle avec la 16e étape aujourd'hui. Les coureurs s'élanceront de Moiran dans le Jura direction Berne en Suisse sur un parcours de 209 km. Chris Froome conserve le maillot jaune. Hier, c'est le Colombien Pantano qui a célébré sa première victoire à Culose. Et toi, Rémi, on va te retrouver un peu plus tard pour l'actu et pour le sport. Ouais, à tout à l'heure. Il est 6h04, c'est parti pour le Morning Rap Nouveau rencard tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h avec tous les sons de l'été, tous les sons des vacances, du son et des cadeaux dans le Morning Rapper NB. On a la Monster Bag Float à vous offrir ce matin, la fameuse enceinte qui déchire tout à 150 euros. C'est dans la roulette avec en bonus votre triple compile Planet Rap 2016. Super important. Rihanna sera demain en concert Skyrock du côté du Parc OL à Lyon et samedi au stade Pierre Moroy à Villeneuve d'Ascq. On a des invités, des places par 5 à vous offrir pour la date de l'île Principe du jeu, méga simple. Vous restez bien à l'écoute du Morning Rapper R&B dès que vous entendez deux titres à la suite de Riri deux titres à la suite de Rihanna. Vous envoyez Rihanna au 7 à 20 20. Vous repartez avec vos places par 5 et je peux vous dire qu'il y a déjà un titre de Rihanna qui arrive dans moins de 10 minutes. Va-t-on en passer un deuxième Peut-être.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 Le morning rap et R&B. Rap, rap R&B. Rap et R&B. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Ah, tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes quand rendre devant le tout puissant, j'essaie de garder la foi.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 Le morning rapper RB, c'est 3 h de son dès le matin pour attaquer la matinée, pour attaquer la journée. Nouveau thérapeute maintenant, Lil Wayne avec Wiz Khalifa, Sucker for Pen derrière Rihanna et Drake avec Work. Attention, si on vous passe un deuxième son de Rihanna juste derrière, vous laissez Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos 5 places pour le concert Skyrock de Rihanna samedi soir à Lille. I'm a slave up for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. i been it with my homies. It don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team. We the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just post to getting crazy. Living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up. Cause I know what we've been loyal, we've been fan. We the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope. I see my enemy like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up. I you. devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting in, getting in, getting in. Getting in. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Take my hand through the flames. and gentlemen, Rihanna. Hello. Hi, this is Rihanna. Comme toi, comme toi, Rihanna a aussi choisi Skyrock pour ses prochains concerts en France. Work, work, work, work, work, work. You see me heavy work, work, work, work, work, work. You see me do me da da da da dirt, dirt. Ça you lurking. Think back up like now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen. up and telling nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's how me I just get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me. Oh. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me up and work, work, work, work, work. You see me do my soleil, chaleur et canicule au programme pour attaquer la semaine. Rihanna et Drake sur Skyrock avec Work. On va refaire une grosse dédicace à Claire de Grenoble que vous avez entendu hier soir dans la spéciale de Diffoul. Repartir avec les 5 dernières places pour le concert Skyrock de Rihanna. Ça sera demain du côté du Parc OL à Lyon pour attaquer la semaine. On vous offre vos places par 5 pour le concert Skyrock de Rihanna. Ça sera samedi au stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq, juste à côté de Lille. Dès qu'on vous passe deux titres à la suite de Rihanna, vous connaissez le principe. Vous laissez Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos places par 5. Le morning rapper RB du son dès le matin matin sur Skyrock. Designer le New Yorkais. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, wait see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers, La chanson du panda, écoutez maintenant avec SCH le Marseillais pour Allô Maman. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet Rap. 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Avec le nouveau Joule, Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Fips Harmony. Design Skyrock. Radio. Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Rap. Planète Rap. 2016, la compile officielle pour un été. Promets sur le rap. Pa, pa, roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. On retrouve Patrick en direct du Tour à Rodez pour l'étape des grands plateaux. Oui, un grand plateau, hein, Ibis sur lequel j'ai posé, alors notez bien, un café, un œuf à la coque, une madeleine chaude, un croissant, une pomme et un jus de fruits frais. Et zut, ah bah j'ai oublié de prendre du sucre. <laughs> J'y retourne. Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel.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 Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then the bullet, you bandit. Hope we killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted the family. Credit cards and the scammers. <laughs> Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is it look like a family? Going out like a Montana. Honey killers, honey hammers. Legacy, family. Why is it family? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your family. Hope the killers understand me. Hey! <laughs> panda, panda, <laughs> panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, trips to the leanest, sipping fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, whole bunch of ladies shoot. They be acting rats, I know we clapping you. I be pulling up stuff in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, found Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but pull it, your panic, pull up, I'ma flip it. I got bitches, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits. Say you make you a lot of money. Those killers pull off in the unit, baby. CTD pull off in the killer, baby. Pull up, feel it, feel like gon' feel it, baby. Look up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the rape, doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split. Panda. Panda. ¡Perro! panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, wait and see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. This nigga pull up your bandit, but we killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the in the fan. Credit cards and the scams, <laughs> Hitting the links in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fan. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. Premier sur les nouveautés. Skyrock, Skyrock. Premier sur le rap. Le morning rap R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Oh non. Ah, ouais. Non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. serai partout, tant tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos photos portraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre mais je t'ai perdu Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire C'est hyper dur mais au fond je sais que tu vas partir laisser seul dans un 5 étoiles Encore une fois je me dirais que je n'ai que ma mère Allô maman ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Allons-nous-en, allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides, tes cheveux blancs, allô maman. J'crois que t'as besoin, de repos. Allons-nous-en, J'serais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en nage, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. ça va pas fort, j'ai peur du temps, allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman. J'crois que t'as besoin, prends que Repos, allons-nous-en. Maman, ça va? plein de travail. au moment de SCH, le rappeur marseillais SCH que vous retrouvez sur la triple compile de l'été, la triple compile Planète Rap 2016. Pour tous ceux qui la réclament, on vous l'offrira ce matin dans la roulette avec en bonus votre enceinte, la Monster backload qui vaut 150 euh, euros pour vous inscrire. Vous pouvez y aller dès maintenant, 6h31. Allez-y, vous serez les euh, premiers arrivés, premiers arrivés premiers servis Vous envoyez roulette au 7 20 20 6h31. Le morning Rapper RB, on est lundi matin, le 18 juillet. On a Justin Timberlake tout de suite. Justin Timberlake avec Mike Posner et la nouvelle de Black M dans le Morning Rapper NB, c'est juste après l'actuel le sport. On fait un point Rémi, on va savoir tout ce qui se passe grâce à toi, le temps pour ce matin. Ouais, bah encore une très belle journée, hein, côté ciel, du beau temps partout, aucun nuage en vue. Alors attention, hein, ça va cogner fort par endroits. Météo France a placé euh, sept départements du centre-ouest en alerte canicule dès 14h. Cela concerne le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et la Haute-Vienne. Les températures pour ce matin, 13 degrés à Aurillac, 14 à Cherbourg, 15 à Saint-Brieuc, 16 à Lille et à Lyon, 17 à Tours et à Montpellier, 19 à Marseille et à Paris, 21 du côté de La Rochelle. Au meilleur de la journée, il fera 24 à Dunkerque, 26 à Nice, 27 à Marseille, 28 à Lille, 30 à Strasbourg, 32 à Brest et à Paris, 33 à Lyon, 34 à Nantes, 36 à Pau et 38 du côté d'Angoulême. La pollution, et c'est plutôt mauvais en raison de ces fortes chaleurs. Les indices sont compris entre 4 et 6, 6 à Bordeaux, euh, Pau, Lyon, Marseille, Toulon et Ajaccio. Votre horoscope de l'amour dans moins de 20 minutes et là on y va pour l'actu. Et enquête qui se poursuit jours après l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 84 personnes. Un bilan qui risque encore de s'alourdir. Le pronostic vital de 18 victimes est toujours engagé, dont celui d'un enfant. Des dizaines de blessés restent hospitalisés. Les trois jours de deuil national se terminent aujourd'hui et une minute de silence est prévue à midi dans tout le pays. Elle sera bien évidemment respectée sur Skyrock où on coupera le son en mémoire des victimes. Sept individus sont en garde à vue ce matin, dont un couple d'Albanais soupçonné d'avoir fourni une arme à Mohamed Lawège Boulel. La piste de la préméditation commence à se dessiner, le terroriste serait parti en repérage avant de mener son attaque. Il aurait réclamé par SMS qu'on lui fournisse plus d'armes. Son profil dresse quelqu'un de violent qui battait son ex-femme et sa belle-mère. Bernard Cazeneuve parle d'une radicalisation rapide en peut-être seulement deux semaines. Sur TF1 hier soir, Nicolas Sarkozy a estimé que tout n'a pas été fait depuis 18 mois. Emmanuel Valls a immédiatement répliqué qu'aucun gouvernement n'en avait fait autant pour lutter contre le terrorisme. La violence une nouvelle fois hier soir aux États-Unis. Trois policiers ont été abattus à bâton rouge Louisiane. C'est dans cette ville qu'un jeune afro-américain a été tué par la police au début du mois, ce qui a provoqué une vague de manifestations dans tout le pays. Le tireur a été abattu et n'a donné aucune explication sur son geste. Il s'agit d'un afro-américain de 29 ans, originaire du Kansas. Trois autres policiers ont été blessés, dont un dont le pronostic vital est engagé. Une attaque lâche et des violences qui doivent cesser immédiatement, selon le président Barack Obama. Le candidat républicain Donald Trump estime que le pays est divisé et hors de contrôle. Cleveland en état de siège. C'est aujourd'hui que commence la convention républicaine. Elle va officiellement désigner Donald Trump comme candidat à l'élection présidentielle américaine. Un rendez-vous très médiatisé et sous haute surveillance. Plus de 100 femmes ont posé nu devant l'objectif d'un photographe hier, non loin de la salle qui accueille la convention. La grande boucle avec la 16e étape aujourd'hui. Les coureurs s'élanceront de Moiran dans le Jura direction Berne en Suisse sous un parcours de 209 km. Chris Froome conserve le maillot jaune. Hier, c'est le Colombien Pantano qui a célébré sa première victoire à Culose. Et puis l'équipe de France de tennis qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis. Ça n'a pas été sans mal, mais finalement, victoire hier de Joe Wilfried Songa contre Jiri Vesely. Et toi, Rémi, on va te retrouver un petit peu plus tard pour euh, l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. Dans le cours de la matinée, le morning rap R&B qui continue à 6h35. Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake.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 Peut-être que j'aurais dû simplement rester dans ma maison. La vie est dure et je ne fais que subir toutes sortes de pressions. Mon passé me rappelle que je dois tout donner dans mon présent. Le futur est flou, demain je ne vais peut-être plus voir mes parents. Mes parents qui se battent pour rentrer voir les leurs au moins une fois par an. Je redoute la fin parce que sur le chemin j'ai dû clairement blesser. Si tu vois que je veux tout stopper, mon ami, faut me laisser. dans ma vie, j'ai vu la passion. La passion qui te fait faire toutes sortes de choses dans le feu de l'action. Le feu de l'action qui brûle, peu importe ta décision. J'aurais pas dû faire de ma réalité une fiction. Peut-être que foncer tête baissée, telle est la vraie définition de l'amour. La fierté, c'est bien, mais quand la femme de ta vie te regarde, faut que t'avoues. J'ai beau faire le dur, mais c'est elle qui portait mon enfant avec bravoure. Et tout ce qui se passe autour, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup. je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé. Même avec du monde, je me sens seul, je veux m'isoler. Je suis désolé, j'ai cogité toute la nuit.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 Oh, I know our sad souls, sad souls, darling. All I know are oh, sad souls, sad souls. Avec Tokyo Ibiza, le son de Mike Posner sur Skyrock dans le Morning Rapper NB, le Morning Rapper NB tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h, le son de l'été, le son des vacances, on a Escrew en prépa, Escrew c'est l'un des groupes de Necfeu, Escrew avec J'aurais pas dû. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes Avec quoi From Home, des Fifth harmonies. et votre horoscope de l'amour dans 27 secondes. Planète Rap 2016 avec en exclu Joule, MHD, SCH, Escrew, Je déconne, j'aurais pas dû, je je l'ai perdu. Soprano, Designer. Planète Rap 2016, toutes les bombes Skyrock sur 3 CD. 6h47, c'est parti pour votre horoscope de l'amour. On est le lundi 18 juillet et c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse aujourd'hui pour les scorpions et pour les poissons. Et n'oubliez pas qu'un manque de confiance en soi amène très souvent à l'auto-sabotage. 1 sur 5 taureau et verso. Mais rassurez-vous, cette absence d'opportunité ne sera que très temporaire. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les sagittaires et pour les capricornes. Prenez ce qu'il y a à prendre sans nourrir de grandes ambitions. 3 sur 5 les vierges et les balances célibataires. Allez de l'avant et rechargez la pipeline sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers et pour les cancers. Vous réussirez à faire basculer une situation compliquée à votre avantage. Et enfin, les gémeaux et les lions avec tous les comportements de la parfaite séductrice ou du redoutable séducteur que l'on souhaite détourner à tout prix. Gémeaux et lions, c'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. Morning Rap R&B, comme promis. On y retourne direct avec euh, le son, le son du escrew maintenant. Escrew et Necfeu avec et pas du sur Skyrock. diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la white widow. Fais du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me La seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Quand, quand, quand, Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la white widow Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je bats Mais c'était pas la white widow du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette épouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bats. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà comme elle Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète j'ai déconné, C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer c'est commencé Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Elle qu'elle veut me parler à huit coups Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite Rap, rap and R&B non-stop Non-stop Non-stop Skyrock Skyrock Skyrock Le morning Le morning Rap and R&B 6h-9h sur Skyrock I ain't about nothing.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 You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh, oh. We can work from home, oh, oh. oh.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 Si jamais vous entendez juste derrière un deuxième titre de Rihanna, faudra envoyer très rapidement Rihanna au 7 20 20, vous repartirez avec vos invites par 5 pour le concert Skyrock de Rihanna samedi soir au stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq juste à côté de Lille, on est lundi matin. Je vous rappelle que le lundi est toujours le jour où bizarrement il y a le moins de participants. Donc le jour où on a le plus de chances de gagner, le de gagner 5 places pour Rihanna en concert Skyrock. Préparez-vous, ça va peut-être tomber dans quelques minutes. Rihanna, Calvin Harris tout de suite. Dans 53 secondes avec Zao, Zao MHD en nouveauté pour laisser les Kumas. 100 places de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. On retrouve Patrick en direct du Tour à Rennes. Comment se passe l'accueil de cette nouvelle étape Hein. Chez Ibis, les gens de l'accueil sont souriants, professionnels, 24 heures sur 24. Alors c'est simple, on a envie de les embrasser. <laughs> non, pas toi, l'autre, la fille. Merci. Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques corps Hôtel.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 avec Rihanna sur Skyrock. Et oui, promis, d'ici à 9h, on vous passera deux titres à la suite de Rihanna. À ce moment-là, il faudra envoyer Rihanna au 7 20 20 et vous repartirez avec vos places par 5 pour voir Riri en concert samedi soir du côté du stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq. Il est tout pile 7h. On est lundi matin, le 18 juillet. Nouveau rencard, nouvelle journée qui débute et donc nouveau rencard pour attaquer la journée, pour attaquer la matinée, le morning rap R&B avec tous les sons, tous les euh, tous les sons de l'été, tous les sons des vacances. Il y a Zao qui arrive en nouveauté, Zao avec MHD. aussi Florida et Ken Jones, le son raga Soul de l'été avec euh, Don't Mind juste après l'actuel sport, Rémi. Bah ouais Bah ouais, on y va pour le temps, pour ce matin très chaud. Hein. Ah oui, très chaud, très beau aujourd'hui aussi euh, côté ciel, hein. du beau temps partout, du petit bleu et aucun nuage en vue. Alors attention, ça va taper fort par endroits. Météo France a placé 7 euh, départements du centre-ouest en alerte canicule dès 14h. Ça va cogner fort, hein, donc faites attention au coup de chaud si vous êtes dans le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et la Haute-Vienne. Les températures ce matin, 12 degrés au Puy-en-Velay, 14 à Saint-Etienne, 15 à Alençon, 16 à Lille et à Lyon, 17 au Mans et à Poitiers, 18 à Toulouse, 19 à Marseille et à Paris et 20 à Bordeaux. Dans l'après-midi, il fera 23 à Cherbourg, 25 au Havre, 27 à Marseille, 28 à Lille, 29 à Rouen, 31 à Beauvais, 32 à, à Paris, 33 à Clermont-Ferrand et à Lyon, 35 à Bordeaux et 37 du côté de Perpignan. La pollution, c'est plutôt mauvais en raison des fortes chaleurs. Les indices sont compris entre 4 et 6, 6 à Bordeaux, Pau, Lyon, Marseille, Toulon et Ajaccio. L'enceinte, elle est là entre mes mains, la Monster à 150 euros à gagner dans la roulette d'ici à 9h. Et là, c'est parti pour l'actu. Et l'enquête qui se poursuit quatre jours après l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 84 personnes, un bilan qui risque encore de s'alourdir. Le pronostic vital de 18 victimes est toujours engagé, dont celui d'un enfant. Une cinquantaine de blessés restent hospitalisés. Les trois jours de deuil national se terminent aujourd'hui et une minute de silence sera respectée à midi dans tout le pays, bien évidemment. Elle sera aussi respectée sur Skyrock. On coupera le son en mémoire des victimes. Sept individus sont en garde à vue ce matin, dont un couple d'Albanais soupçonnés d'avoir fourni une arme à Mohamed Lawej Boulel, la piste de la préméditation commence à se dessiner. Le terroriste aurait loué le camion bien avant l'attentat. Il serait parti même en repérage. Il aurait réclamé par SMS d'ailleurs qu'on lui fournisse plus d'armes. Son profil dresse quelqu'un de violent qui battait son ex-femme et sa belle-mère. Bernard Cazeneuve parle d'une radicalisation rapide et peut-être en seulement deux semaines. Sur TF1 hier soir, Nicolas Sarkozy a estimé que tout n'a pas été fait depuis 18 mois. Manuel Valls a immédiatement répliqué qu'aucun gouvernement n'en avait fait autant pour lutter contre le terrorisme. Le président Erdogan qui envisage de rétablir la peine de mort en Turquie après le putsch manqué de ce week-end. La peine capitale a été euh, abolie il y a 12 ans dans le pays. La tentative de coup d'État par l'armée a provoqué la mort d'au moins 290 personnes. C'est une véritable purge qui est mise en place depuis samedi. 6000 militaires en garde à vue, 3000 euh, mandats d'arrêt délivré à l'encontre de juges ou encore de procureurs. Des milliers de sympathisants du président sont descendus dans les rues cette nuit. L'œuvre architecturale de Le Corbusier est placée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le classement a été annoncé hier et concerne 17 réalisations dans le monde, dont 6 en France. Le franco-suisse décédé dans les années 60 a été un précurseur de l'architecture moderne. On lui donne notamment la cité radieuse de Marseille ou encore la maison de la culture à Firmini. Du foot avec euh, quelques infos. Mercato, le feuilleton grenier peut être en passe de prendre fin à Lyon. Il est clairement euh, poussé vers la sortie par Jean-Michel Aulas, mais ne semble pas pressé de quitter son club formateur. La direction de l'OL euh, voulait le prêter à Torino avec option d'achat, mais c'est un autre scénario qui se dessine. Milan elle euh, serait chaud pour s'offrir les services du milieu de terrain dont le salaire brut est estimé à 300 000 euros euh, par mois. Koscielny sera-t-il toujours chez les Gunners la saison prochaine Le défenseur qui a fait un très bon euro semble ne pas être certain de son choix. Il a refusé une offre de prolongation de contrat alors qu'il ne lui reste qu'un an d'engagement. Avec Arsenal, le Bayern de Munich semble intéressé. Attention quand même à ce choix puisqu'il s'agirait de devenir la doublure du quasi indéboulonnable Jérôme Boateng. Et puis Pogba, Pogboom de retour à Manchester. C'est loin d'être fait. La Juve n'a pas vraiment envie le laisser partir. La presse italienne affirme que la vieille dame prépare la riposte. Les mancuniens de leur côté n'ont pas encore euh, formulé leur offre. La grande boucle avec la 16e étape aujourd'hui. Les coureurs s'élanceront de Moiran dans le Jura, direction Berne en Suisse, où un parcours de 209 km. Chris Froome conserve le maillot jaune. Hier, c'est le Colombien Pantano qui a célébré sa première victoire à Culose. Ça pédale, ça pédale. Et toi, Rémi, on va te retrouver tout à l'heure pour l'actuel le sport. À tout à l'heure.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 Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Uh. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold. wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. You throwing it back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. première fois que tu l'as entendu à la radio. Ça se passe sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Voilà. i am show you that where you from. No matter to me, to me.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 Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. Don't matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da, Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da, Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Premier sans nouveauté. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. le matin. Morning, Le morning rap et R&B.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 On vient d'écouter la nouvelle de Soprano sur Skyrock à Thomas qui demandait c'est quand la roulette. Et oui, elle va tourner dans la matinée la roulette Thomas. À l'intérieur, il y a la triple compile Planet Rap 2016 à gagner avec aussi L'enceinte, elle est là, entre mes mains, la fameuse enceinte, la Monster Backfloat, d'une valeur de 250 euros. Vous avez envie de vous inscrire euh, maintenant, il y a moyen, hein. vous envoyer roulette au 7 à 20 20. On fera un premier tirage au sort d'ici à 9h du mat pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. Nouveau rencard, hein. tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h. On se fait le son de l'été, le son des vacances et le morning rapper NB avec Alicia Keys, la new-yorkaise, tout de suite. Et Mustapha Jefferson aussi, la nouvelle de Niska sur Skyrock. 100 places de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite. Envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Olivier a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors il croit qu'il peut tout remporter, même ce Grand Prix de moto. Oui, mais Olivier, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Vita, son nouveau hit avec Joe. Ça les dérange, le nouveau single de Vita Fitjoul disponible. Chaleur, tendresse, amour. Smax. Smax, c'est l'appli de chat et de rencontres géolocalisées pour s'éclater sans prise de tête. Des milliers de mecs et de nanas connectés 24 heures sur 24, à la plage, en ville, en boîte, à côté de toi. Smax, vas-y. Ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album. Ça va aller, disponible en streaming et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Rap et R&B. Rap and R&B. Rap et R&B. Skyrock. Rap et R&B non-stop. Morning rap et R&B. R&B. 6h 9h sur Skyrock. Mm-hmm. Said I'd be gone by 5 It's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you? you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. nah, nah, nah, maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Get an eye on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. somebody like me. You wanna love somebody like me. If you can love somebody like me, you must be Mr. Hunter. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you can love somebody like me. de Beyoncé sur Skyrock. On est lundi matin, il est 7h31. On est le, lundi 18 juillet. Un nouveau rencard pour euh, attaquer la journée. Le morning rapper NB le numéro 1 rapper NB à retrouver dès le matin sur Skyrock. Plus de sons sur Skyrock tous les jours entre 6h et 9h. On a la nouvelle des Major Laser en prépa. C'est boum. Avec aussi ma beauté de Maître Gims, l'horoscope de l'amour aussi qui se prépare et l'actu le sport. On fait un point tout de suite, Rémi. On y va, c'est parti, on attaque avec le temps. Et ouais, et une très belle journée encore côté ciel. Hein. Du beau temps partout, aucun nuage en vue. Attention, ça va taper fort hein, par endroit, Soyez prudents. Météo France a placé 7 départements euh, du centre-ouest en alerte canicule. Ça commence à 14h, donc euh, il va falloir euh, trouver un petit coin d'ombre dans le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et la Haute-Vienne. Attention au coup de chaud. Les températures ce matin, 13 degrés à Aurillac, 14 à Cherbourg, 15 à Saint-Brieuc. 16 à Lille et à Lyon, 17 à Tours et à Montpellier, 19 à Marseille et à Paris et 21 du côté de La Rochelle. Au meilleur de la journée, il fera 24 à Dunkerque, 26 à Nice, 27 à Marseille, 28 à Lille, 30 à Strasbourg, 32 à Brest et à Paris, 33 à Lyon, 34 à Nantes, 36 à Pau et 38 à Angoulême. La pollution, c'est plutôt mauvais en raison des fortes chaleurs. Les indices sont compris entre 4 et 6, 6 à Bordeaux, Pau, Lyon, Marseille, Toulon et Ajaccio. Et attention, hein, dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous dire Rihanna au 7 20 20 et vous gagnez vos 5 euh, places pour pour le concert de Rihanna samedi soir à Lille. Et là, c'est parti pour l'actu. Le dernier jour de deuil national partout en France, quatre jours après l'attentat de Nice. Une minute de silence sera respectée dans tout le pays ce midi. Le profil de Mohamed Laouesh Boulel se dessine peu à peu. Le Tunisien âgé de 31 ans se serait radicalisé en deux semaines selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. La piste de la préméditation est privilégiée. Le terroriste serait parti en repérage sur la promenade des Anglais avant de mener son attaque. Il avait d'ailleurs loué euh, le camion euh, quelques jours auparavant il aurait aussi réclamé par SMS qu'on lui fournisse plus d'armes. Enfin, il serait euh, relativement violent puisqu'il battait son ex-femme et sa belle-mère. Sept individus sont en garde à vue ce matin, dont un couple d'Albanais soupçonné d'avoir fourni une arme donc au terroriste Mohamed Lawej Boulel. Euh, le pronostic vital de 18 victimes est toujours engagé dans celui d'un enfant. Une cinquantaine de blessés restent à l'hôpital. Je vous rappelle le bilan qui n'est pour l'instant malheureusement que provisoire. 84 euh, morts. La violence une nouvelle fois hier aux États-Unis états ni Trois policiers ont été abattus à Baton Rouge en Louisiane. C'est dans cette ville qu'un jeune afro-américain a été tué par la police au début du mois, ce qui a provoqué une vague de manifestations dans tout le pays. Le tireur a été abattu et n'a donné aucune explication sur son geste. Il s'agit d'un afro-américain de 29 ans, originaire du Kansas. Trois autres policiers ont été blessés, dont un dont le pronostic vital est engagé. Une attaque lâche et des violences qui doivent cesser immédiatement, selon le président Barack Obama. Le candidat républicain Donald Trump estime que le pays est divisé et hors de contrôle. Cleveland, en état de siège, c'est aujourd'hui que commence la convention républicaine. Elle va désigner officiellement Donald Trump comme candidat à l'élection présidentielle américaine, un rendez-vous très médiatisé et sous haute surveillance. Plus de 100 femmes ont posé nu devant l'objectif d'un photographe hier, non loin de la salle qui accueillera donc cette convention. La grande boucle avec la 16e étape aujourd'hui, les coureurs s'élanceront euh, de Moiran dans le Jura, direction Berne en Suisse, sur un parcours euh, de 209 km. Chris Froome conserve son maillot jaune. Hier, c'est le Colombien euh, Pantano qui a célébré sa première victoire à Culose. Et puis l'équipe de France de tennis qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis. Ça n'a pas été sans mal, mais victoire de Joe Wilfried Songa hier contre Jerry Vesely. Le Manceau s'impose en 4-7, 4-6, 7-6, 6-4, 7-5. Premier sur la baballe, premier sur le tennis. Rémi, on va te retrouver un peu plus tard pour la l'actu pour le sport. Du son dès le matin sur Skyrock, le morning rapper R&B. La nouvelle des Major Laser maintenant avec vous, mais ma beauté derrière, c'est Maître Gim sur Skyrock. time. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at playoffs. Bought Ten bottles, bought ten more. ten more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? shit Really, is you really with the shit though? Shit We got champagne and vodka. vodka. Goons with me if they need a pile Fuck niggas, hate real niggas, money. Get money all motherfucking day. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah, After the club, i am smashing. it. We'll come home, we pass it. party rider. Break a cup, she a make bag of nice, me no even give a fuck.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 One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Lundi matin, chaleur et canicule sur une grande partie de la France et le morning rap et R&B pour attaquer la journée, pour attaquer la matinée. On vient d'écouter Drake, découvert sur Skyrock avec euh, One Man, son prépare Joule avec Emotion. Tu m'as la sortir mes émotions. aussi la nouvelle des 21 pilotes, c'est votre horoscope de l'amour, c'est dans 56 secondes. Alonso. Elle va te dépouiller, ça y est, nouvel album disponible. En concert au Dôme de Marseille le 26 novembre. Pas de mystère, mystère autour. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez Com et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, il l'avait en stock, ils me l'ont envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça, c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros. Il est 8h moins le quart, on est lundi matin, le 18 juillet. On vous souhaite à tous bien évidemment un bon début de semaine. C'est parti pour votre horoscope de l'amour. C'est 0 sur 5 malheureusement de puissance amoureuse pour les scorpions et pour les poissons. Et n'oubliez pas qu'un manque de confiance en soi amène souvent à l'auto-sabotage. 1 sur 5 les taureaux et les versos. Mais rassurez-vous, l'absence d'opportunité n'est que très temporaire. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les sagittaires et pour les capricornes. Prenez ce qu'il y a à prendre sans nourrir de grandes ambitions. 3 sur 5 vierge et balance, allez de l'avant et recharger la pipeline. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers et pour les cancers. Vous réussirez à faire basculer une situation compliquée à votre avantage. Et enfin, les gémeaux et les lions avec tous les comportements de la parfaite séductrice et du redoutable séducteur avec euh, que l'on souhaite euh, détourner à tout prix. Gémeaux et lions avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le morning rap NB c'est plus de son dès le matin sur Skyrock. C'est Joule maintenant avec Emotion et Ride aussi la nouvelle des 21 Pilots. C'est Jojo Tchou sur Skyrock. Rappé RB non-stop. C'est Jojo Tchou sur Skyrock. c'est vrai, faut que je les résolve. pourquoi Je fais ce que je peux pour mes potos Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi À tout moment je peux sauter Je prends la vie comme un tournoi Tu veux t'évader partir de là Alors imagine-moi Je pense même plus à verser des larmes Je fais que t'as fait comme un chinois partir saoul, se nager dans l'eau.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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh I'm falling So I'm taking my time on my ride Oh, oh, oh, I'm falling So I'm taking my time on my ride Ride, la nouvelle des 21 Pilotes sur Skyrock à 7h52 dans le Morning Rapper NB. Le Morning Rapper NB, c'est la première aujourd'hui tous les matins de 6h à 9h du son et des cadeaux, des cadeaux avec vos places pour retrouver Riri, Rihanna en concert Skyrock samedi prochain du côté du stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq. Je vois un titre de Rihanna dans, dans un petit quart d'heure maintenant, on va jouer Beach Better Have My Money si jamais derrière on vous joue un deuxième titre de Rihanna, faudra envoyer Rihanna au 7 20 20. Vous repartirez avec vos invites par 5 pour le concert donc de Rihanna samedi à Lille. En plus, on est lundi. Hein. je rappelle qu'un petit peu bizarrement le lundi, c'est toujours le jour où il y a le moins de participants, donc on a le plus de chances de gagner pour voir Rihanna. Vous restez dans le coin. Allez, je peux vous le dire, ça va tomber dans quelques minutes. Can't stop the feeling. Numéro 1 des ventes de son en France et en Europe. C'est Justin Timberlake à écouter tout de suite. Il vient de la scène rap bruxelloise et choisit Skyrock pour imposer son style en France. Damso, Bruxelles, Bruxelles, V, Bruxelles, Bruxelles, V. Tous les jours je roule un blé, tout doux, Gordon V. Damso, Toute cette semaine au micro de Fred dans Planète Rap, Damso débarque avec Batterie Faible, son premier album. Avec de l'autotune ça passera peut-être mieux. Je ne veux freestyle, live et exclu dans l'émission rap numéro 1 en France. C'est Planet Rap Damso. Tous les soirs de 20h à 21h avec Fred sur Skyrock. Planet Rap, ça s'écoute et ça se regarde en vidéo live sur skyrock.fm et la pire radio Skyrock. Max a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's, alors il croit qu'il peut tout emporter, même ce titre de champion du monde de beatbox. Oui, mais Max, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 6 août dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. On retrouve Patrick en direct du Tour au Havre. Quel est l'ambiance, Patrick, à l'issue de cette étape Eh bien, vous l'entendez ici chez Miss Budget. Bien, c'est très festive. Tout le monde est là, euh, réuni pour un instant convivial, mais bien sûr, pas d'alcool, on reste sport. Ah, je vois qu'on lance. Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. La RATP vous informe que le trafic est interrompu sur le RER e A du 23 juillet au 21 août inclus entre la Défense et Nation. Ah, c'est vrai. Mais comment je fais alors Pas d'inquiétude. Métro, tram et bus sont renforcés et plus de 1000 agents sont à vos côtés pour vous accompagner. Ah, ça c'est bien. Comme ça, après le boulot, je suis sûre de pouvoir faire les courses, emmener Mathieu au foot et récupérer Julie au centre de loisirs. Le bonheur, quoi. 40 ans, le RERA doit renouveler ses voies. Retrouvez informations et solutions sur ratp.fr. Le RERA est en train de changer. Le Morning Rap R&B. 6h 9h sur Skyrock. Binda dans sa vie et consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du en traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore tête déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'as donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Et t'as fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, le bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. N'aura pas dans sa douche. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. Il est 7h58. On est euh, lundi matin, le 18 juillet. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon week-end. Compliqué de dormir quand il fait chaud comme ça. Il y a des moustiques dans tous les sens de la chaleur. Nous, on est au taquet pour attaquer une nouvelle journée sur Skyrock. Le morning rap R&B nouveau rencard tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h avec tous les sons de l'été, tous les sons des vacances. On prépare Designer, la chanson du panda. J'ai promis Justin Timberlake Can't Stop the Feeling. Il arrive. On va se mettre un son de Rihanna également. Vous, euh, vous avez compris. Hein. S'il y a un deuxième son de Rihanna derrière, vous laissez Rihanna au 7 et ça sera 5 places pour voir Rihanna en concert Skyrock samedi soir du côté de Lille. Tout de suite, on fait un point sur l'actu et le sport. Il est là en pleine forme, c'est Rémi. Rémi, on y va, on attaque tout de suite avec le temps. Et il fait beau aujourd'hui, encore une fois, très beau même euh, sur, euh, sur l'ensemble du pays. C'est une très belle journée. Alors attention, ça va taper fort par endroits hein, et ça va être compliqué de trouver un condom, mais c'est mieux si vous le trouvez. Météo France a placé 7 départements du centre-ouest en alerte canicule dès 14h. Cela concerne le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et la Haute-Vienne. Les températures pour euh, ce matin temps, on a 12 degrés au Puy-en-Velay, 14 à Saint-Etienne, 15 à Alençon, 16 à Lille et à Lyon, 17 au Mans et à Poitiers, 18 à Toulouse, 19 à Marseille et à Paris, 20 à Bordeaux. Dans l'après-midi, il fera 23 à Cherbourg, 25 au Havre, 27 à Marseille, 28 à Lille, 29 à Rouen, 31 à Beauvais, 32 à Paris, 33 à Clermont-Ferrand et à Lyon, 35 à Bordeaux et 37 à Périgueux. La pollution, c'est plutôt mauvais en vue euh, des, en raison des fortes chaleurs. Les indices sont compris entre 4 et 6, 6 à Bordeaux, Pau, Lyon, Marseille, Toulon et Ajaccio. On revient sur toutes les actualités, toutes les infos sportives c'est juste après l'actu. Et l'enquête qui se poursuit quatre jours après l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 84 personnes, un bilan qui risque de s'alourdir. Le pronostic vital de 18 victimes est toujours engagé, dont celui d'un enfant. Une cinquantaine de blessés restent hospitalisés. Les trois jours de deuil national se terminent aujourd'hui et une minute de silence sera respectée à midi dans tout le pays. Ce sera aussi le cas sur Skyrock, bien évidemment. On coupera le son en mémoire des victimes. Cet individu toujours en garde à vue ce matin, dont un couple d'Albanais soupçonné d'avoir fourni une arme à Mohamed Lawesh Boulel. La piste de la préméditation commence à se dessiner. Le terroriste serait parti en repérage avant de mener son attaque. Il aurait loué bien avant euh, le euh, camion. Il aurait réclamé par SMS aussi qu'on lui fournisse plus d'armes. Son profil dresse quelqu'un de violent qui battait son ex-femme et sa belle-mère. Euh, Bernard Cazeneuve parle d'une radicalisation rapide. En peut-être seulement deux semaines, il avait carrément arrêté de boire de l'alcool. Sur TF1 hier soir, Nicolas Sarkozy a estimé que tout n'a pas été fait. Depuis 18 mois, il tire à boulet rouge sur l'exécutif. Manuel Valls a immédiatement répliqué en disant qu'aucun gouvernement n'en avait fait autant pour lutter contre le terrorisme. Le président Erdogan qui envisage de rétablir la peine de mort en Turquie après le putsch manqué de ce week-end. La peine capitale a été abolie il y a 12 ans dans le pays. La tentative de coup d'état par l'armée a provoqué la mort d'au moins 290 personnes. C'est une véritable purge qui est mise en place depuis samedi. 6000 militaires sont en garde à vue et 3000 mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre du juge, de juges et de procureurs. Des milliers de sympathisants du président sont descendus dans les rues cette nuit. L'œuvre architecturale de Le Corbusier est placée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le classement a été annoncé hier et concerne 17 réalisations dans le monde, dont 6 en France. Le franco-suisse décédé dans les années 60 a été un précurseur de l'architecture moderne. On lui donne notamment la Cité radieuse de Marseille ou encore la Maison de la Culture à Firmini. Du foot, avec euh, quelques infos mercato, le feuilleton grenier qui est en passe de prendre fin du côté de Lyon. Il est clairement poussé vers la sortie, vous le savez, par Jean-Michel Aulas, mais ne semble pas pressé hein, de quitter son club formateur. La direction de l'OL voulait le prêter à Torino avec option d'achat, mais c'est un autre scénario qui se dessine. Milan serait chaud pour s'offrir les services du milieu de terrain dont le salaire brut est estimé à 300 000 euros par mois. Koscielny sera-t-il toujours chez les Gunners aussi la saison prochaine On se pose la question. Le défenseur qui a fait un très bon euro semble ne pas être certain de son choix. Il a refusé une offre de prolongation de contrat alors qu'il ne lui reste qu'un an d'engagement avec Arsenal. Le Bayern de Munich serait intéressé. Euh, pas sûr que le choix soit judicieux puisqu'il s'agirait de devenir la doublure du quasi indéboulonnable Jérôme Boateng. Et puis Pogba de retour à Manchester, et c'est loin d'être fait. La Juve n'a pas vraiment envie euh, de le voir partir. La presse italienne affirme que la vieille dame prépare la riposte. Les mancuniens de leur côté n'ont pas encore fait d'offre.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 Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. est partout, donc tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos photos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Hein? Allons-nous-en. Allô maman. Allô maman ça va pas fort, j'ai peur du temps, allô maman J'aime pas tes rides, tes cheveux blancs, allô maman Je crois que t'as besoin, de repos, allons-nous-en Je serai ni trop lâche, ni mort pour ma franchise Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en âge, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à Là, je partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. allô maman ça va pas fort J'ai perdu temps, allô maman J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin De repos, allons-nous-en Ouais maman, ça va Je te rappelle après J'ai plein de travail Pardon Skyrock Skyrock, premier sur le rap I got broads in Atlanta, just at the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana money killers on the helmets. Legacies, phantom, way see, phantom, pockets full, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet you bandit, hope the killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to lean in the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why way see, look like a phantom. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why way see. Johnny, Pegasus, Danny, Saddlebo, Candy. may not the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your band. Hope killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, treats it up lean and shit, fine. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over to let shoot. They be anti rats, I know be clapping shoot. I be pulling up stuff in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the comma. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of money. No killers pull off in the end, baby. CTDD pull off in the killer, baby. Call a feeling, feel like gon' fill it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business. In the brave, doing the fooling, doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, wait and see, panda. Pocket smoke, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Big nigga bullet, you bandit. But we killers understand me. I got broads in the Atlanta visit the in the van. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fan. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. panda, Designer, le New Yorker à 8h13 dans le Morning Rapper R&B, la chanson du Panda. Attention, tout de suite, on écoute un titre de Rihanna, c'est Beach Better Have My Money. Si jamais derrière, vous entendez un deuxième titre de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7 et vous repartez avec 5 places pour le concert Skyrock de Rihanna samedi soir à Lille. but I am. like blah blah blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Hi, this is Rihanna. Comme toi, Rihanna a aussi choisi Skyrock. pour ses prochains concerts en France. Rihanna à Lyon avec Skyrock. Ouais, là c'est Lille hein, qu'on offre. Euh, Petite erreur dans le jingle dès le matin. Allô Leïla Oui, allô Bienvenue à toi Leila, 25 ans, voici 78. C'est quoi tous ces bruits derrière Dis-moi Leïla. Alors pardon, là, là t'entends là. Ouais, ok, Leïla. Bon. <laughs> On a écouté la double Ariana, c'est bien ça Oui, c'est ça. T'as envoyé ton message, t'as été la plus rapide, et bah c'est gagné. Voilà, un petit tour à Lille. Ouais, cool, merci. Samedi soir, tu vas découvrir. Tu vas découvrir le grand stade de Lille, un stade qui défonce tout. Il est tout neuf, hein. il a 3 ans le stade. Et euh, oh c'est quoi tous ces bruits derrière toi T'es Je suis à la gare, j'ai raté mon RER e exprès. D'accord. <laughs> Ok, bah écoute, on va te consoler alors avec cinq places pour aller voir Rihanna. Tu pourras amener du, euh, du monde avec toi pour faire la top samedi soir direction le grand stade de Lille pour euh, la nouvelle date de Rihanna. Voilà, ça sera la deuxième. Ok, Lila. Oui, ok, bah, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. <laughs> ciao Leïla. <laughs> ciao, bonne ciao, Et voilà, ça marche de n'importe où, hein, du RER, e euh, de absolument partout. Skyrock, ça s'écoute partout et tout le temps. On remettra une double hein, dans le cours de la matinée. Dès que vous entendez deux titres de Rihanna à la suite, c'est Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos places par 5 pour la tournée Skyrock de Riri, de Rihanna, avec Tokyo Pelini Ibiza, Mike Postner. et Vita hein, derrière Vita et Jules avec ça les dérange. 100 places de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. This Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite. Envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Cette semaine, Cette semaine, Planète Rap Damso exceptionnel avec Prozis, leader européen de la nutrition sportive. Damso, Bruxelles, Toute la semaine, écoute Planète Rap dès 20h, déchire le freestyle et file plein de protéines avec Prozis. Tous les soirs dans Planète Jusqu'au 5 août, utilise le code Skyrock sur Prozis et chope 20% de réduction sur toute la boutique prozis.fr. Le phare. Le phare de la section d'assaut est de retour avec un nouveau tube. Rappelle-la. à découvrir d'urgence sur l'album Monsieur Fall, déjà disponible. Midas a 40 ans. Super Eh bien, Midas, euh, vous faites quoi pour moi Il faut que je change mes plaquettes de frein. On vous gâte. Bien Dites-moi plus Jusqu'au 23 juillet, Midas vous offre moins 40% sur les plaquettes de frein. Sur les plaquettes de frein Mais c'est mieux que bien 40 ans, 40%. 40 ans, le bel âge. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. te du cidre. En 500 et des Caïmans, le roi Arthur dégustait du cidre lors d'une croisière sur le Nil. Il tomba nez à nez avec Cléopâtre. Elle avait le profil à boire du cidre. Arthur lui en proposa. Choisis ton préféré. Doux, brut, rosé, à la framboise Celui-ci. Hmm quel bouquet ce cidre à la pêche Vous avez du nez, Cléopâtre. Non, non, je dis ça au pif. Oh, oh, oh. Bref, depuis ce jour, le cidre à l'apéro, quelle fraîche idée Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pensez bien fort au métier de vos rêves. C'est agréable, n'est-ce pas Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge, peut-être Les enfants qui prennent du temps mais du coup, avez-vous pensé au CNED Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé Rendez-vous sur CNED.fr.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 Le morning rap et R&B, 6h, 9h sur Skyrock. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me dis quand j'en sais trop. Ils m'ont sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, je que ça les dérange. on n'a a rien à foutre. Pas, pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, Font que m'analyser, Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole, j'ai que ça les dérange, J'ai que ça les dérange, qui passe sur mon dos. Nous on marche à la parole, j'ai que ça les dérange, J'ai sais les dérange, C'est qui passe sur mon dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, de parole Et qu'est-ce que ça peut te foutre quest On va d'où on vient On d'où on vient. Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je que shot up Vita et Jules sur Skyrock à 8h31 avec les Dérange. On est lundi matin. Un grand bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même le 18 juillet, le lundi. Toujours compliqué d'attaquer une nouvelle semaine. On est là pour vous motiver, vous remonter le moral avec tous les sons rap R&B de Skyrock. Le morning rap R&B, tous les numéros 1 rap R&B de l'été, les numéros 1 des vacances. Avec Florida en prépa aussi avec Mustapha Jefferson, c'est juste après l'actuel le sport. Rémi, on y va, c'est parti, le temps pour aujourd'hui. Oh bah magnifique, magnifique, ciel bleu partout et pour tout le monde, du beau temps. Attention par contre, ça va taper fort par endroit, forte chaleur prévue dans sept départements du centre-ouest qui ont été placés en alerte orange canicule dès 14h. Cela concerne le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et la Haute-Vienne. Les températures pour euh, ce matin, eh bien, ça va, hein, c'est pas mal. On a 13 euh, degrés euh, du côté euh, d'Aurillac, 14 à Cherbourg, on a 15 à Saint-Brieuc, 16 à Lille et à Lyon, 17 à Tours et à Montpellier, 19 à Marseille et à Paris et 21 du côté de La Rochelle. Au meilleur de la journée, il fera 24 degrés à Étretat et à Argelès, 25 les pieds dans l'eau à Perros-Guirec et à Marseille, 28 à Royan, 29 à Lacano et à Saint-Jean-de-Luz, 26 sur la Serviette à Bastia et 32 du côté de Quiberon. La pollution, c'est plutôt mauvais en raison des fortes chaleurs. Les indices sont compris entre 4 et 6, 6 à Bordeaux, Pau, Lyon, Marseille, Toulon et Ajaccio. Ça c'est l'enceinte, la Monster Backfloat, On va vous la filer avant 9h, on en reparle dans quelques minutes et là c'est parti pour l'actu. Le temps du recueillement 4 jours après l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 84 personnes, le pronostic vital de 18 victimes est toujours engagé dont celui d'un enfant, une cinquantaine de blessés restent hospitalisés, les 3 jours de deuil national se terminent aujourd'hui et une minute de silence est prévue euh, à midi dans tout le pays, elle sera bien évidemment respectée sur Skyrock, on coupera le son en mémoire des victimes, cet individu elles sont en garde à vue ce matin, dont un couple d'Albanais soupçonné d'avoir fourni une arme à Mohamed Lawesh Boulel. La piste de la préméditation semble se dessiner. Le terroriste serait parti en repérage avant de mener son attaque. Il aurait réclamé par SMS qu'on lui fournisse plus d'armes. Son profil dresse quelqu'un de violent qui battait son ex-femme et sa belle-mère. Bernard Cazeneuve parle d'une radicalisation rapide peut-être en seulement deux semaines sur TF1 hier soir. Nicolas Sarkozy a estimé que tout n'a pas été fait depuis 18 mois. Manuel Valls a immédiatement répliqué qu'un gouvernement n'en avait fait autant pour lutter contre le terrorisme. La violence, une nouvelle fois aux États-Unis. Trois policiers ont été abattus à Bâton Rouge en Louisiane. C'est dans cette ville qu'un jeune afro-américain a été tué par la police au début du mois, ce qui a provoqué une vague de manifestations dans tout le pays. Le tireur a été abattu, n'a donné aucune explication sur son geste. Il s'agit d'un afro-américain de 29 ans, originaire du Kansas. Trois autres policiers ont été blessés, dont un dont le pronostic vital est engagé. Une attaque lâche et des violences qui doivent cesser immédiatement, selon le président Barack Obama. Euh, le candidat républicain Donald Trump estime que le pays est divisé et hors de contrôle. Cleveland en état de siège, c'est aujourd'hui que commence la convention républicaine. Elle va désigner officiellement euh, Donald Trump comme candidat à l'élection présidentielle américaine du mois de novembre. Un rendez-vous euh, très médiatisé et sous haute surveillance. Plus de 100 femmes ont posé nu devant l'objectif d'un photographe hier, non loin de la salle qui accueille la convention. La grande boucle avec la 16e étape aujourd'hui. Les coureurs s'élanceront de Moiran dans le Jura, direction Berne, en Suisse, où un parcours de 209 km. Chris Foom concerne le maillot jaune. Hier, c'est le Colombien Pantano qui a célébré sa première victoire à Culose. Et puis l'équipe de France de tennis qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis. Victoire hier de Joe Wilfredo Tsonga contre Jerry Vesili. Le Manceau s'impose en 4-7, 4-6, 7-6, 6-4, 7-5. Merci pour tout Rémi. Toi, tu seras de retour demain matin. L'actu, le sport, au taquet. Comme d'habitude, dès 6h. Merci Rémi. Bonne journée, puis attention au soleil. Hein. Ouais, ouais, ouais, ça tape. Hein. Il va faire chaud aujourd'hui avec euh, des départements on alerte orange à la canicule et du son sur Skyrock pour attaquer la journée My House. On y va tout de suite, c'est Florida sur Skyrock. you wanna stay.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 Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or oh, like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you blow down. They don't love me like I love It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. <laughs> swag on. I look in the mirror, say what's up. What's up, what's up, what's up? I hop up, up, up, up and get my swag on. I look in the mirror, say what's up. Le hold-up de Beyoncé sur Skyrock à pratiquement 9h moins le quart, du son et des cadeaux, le morning rap R&B, votre nouveau rencard tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h, des cadeaux avec l'enceinte, Allez là entre mes mains, la Monster Backfloat elle vaut, elle vaut 150 euros, on vous l'offre ce matin avec en plus votre triple compile, la triple compile Planet Rap 2016, roulette, top inscription première de la matinée, je rappelle que le lundi c'est pas forcément le jour où il y a le plus de participants, ça fait partie des jours où on a le plus de chances de gagner l'enceinte, plus la compile, c'est parti, top inscription vous envoyez roulette au 7 On tire au sort parmi euh, tous vos messages. On vous souhaite bonne chance. Roulette au 7 On joue en direct à l'antenne dans moins de 10 minutes. On a le escrew pour la suite. Nekfeu avec le escrew tiré de l'album Destinlier. J'aurais pas dû. Jamais de la vie. Et puis un son de Rihanna aussi. C'est This is what you came for et l'horoscope de la mort dans une minute 01 showroomprivé.com présente Ce joli sac à main, livré tout de suite demain Ce jupon blanc et gris fera la route avec lui Ce haut de demoiselle sera vite fait chez elle Il sera accompagné d'un petit déshabillé Elle est livrée vite fait avec showroom privé Les grandes marques jusqu'à moins 70% et livrées en 24 heures C'est le service demain chez vous de showroomprivé.com il est urgent de se faire plaisir. Offre valable sur les ventes labellisées demain chez vous. Vous trouvez qu'entretenir votre voiture, ça complique toujours votre journée Eh bien Patrick, non. Ah non, moi, tout se déroule toujours comme prévu. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Patrick est chez Noroto. Et bien gérer son temps, c'est facile avec Noroto. Les délais annoncés sont respectés, sinon désormais, on vous rembourse la main-d'œuvre. Noroto. Conditions et exceptions en centre et sur noroto.fr. 8h46, soleil et chaleur dans toute la France. Le lundi 18 juillet, c'est l'heure de votre horoscope de l'amour et c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les scorpions et pour les poissons. Et n'oubliez pas qu'un manque de confiance amène souvent à l'auto-sabotage. 1 sur 5 de puissance amoureuse, les taureaux et les versos. Mais rassurez-vous, hein, cette euh, absence d'opportunité ne sera que très temporaire. 2 sur 5, les sagittaires et les capricornes, prenez ce qu'il y a à prendre sans nourrir de grandes ambitions. 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les vierges et pour les balances célibataires, c'est le moment d'aller à la attaque et de recharger la pipeline. 4 sur 5 de puissance amoureuse, bélier et cancer. Vous réussirez à faire basculer une situation compliquée à votre avantage. Et enfin, les gémeaux et les lions avec tous les comportements de la parfaite séductrice et du redoutable séducteur que l'on souhaite détourner à tout prix. Les gémeaux et les lions, c'est du tout bon. C'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le morning rapper R&B qui continue. Le escrew tout de suite avec J'aurais pas dû. Derrière, on va écouter Rihanna avec This is what you came for. Attention, hein, s'il y a un deuxième titre de Rihanna, juste derrière. Vous laissez Rihanna au 7 20 20 et ses 5 places pour aller voir Rihanna en concert Skyrock samedi soir à Lille. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade, Mais c'était pas la White Widow fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui, quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Quand, quand, Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la White Widow Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la White Widow j'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des seules à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui, quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en trouverai pas comme elle. On visait la comète. On avait tout pour être bien, mais je tentais déjà comme elle. Je sais que j'en trouverai pas comme elle. On la comète déconné, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rentrée Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en crime. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bats Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je C'est celle qui, quoi, me réconfort. La seule qui veut bien de moi, malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je trahis pas mes peurs, jamais de la vie. Mais je C'est celle qui, quoi, me réconfort. La seule qui veut bien de moi, Je sais que je vais recommencer. Pourtant, c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même, tu sais comment c'est. Le diable me remet dans le mal fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Et qui veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite gentlemen, Rihanna.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 This Is What You Came For. Attention, hein, dès que vous entendez deux titres à la suite de, Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7-20-20. Il y a cinq places pour voir Rihanna en concert Skyrock. Ça sera samedi du côté de Lille. Il y a euh, Maxime banane qui est en train de se préparer. Il est bien possible, Maxime, que tu euh, nous passes deux sons de Rihanna dans quelques minutes. Ah, ah ça peut arriver très vite. ça, ça, tu m'entendrais mieux si tu ouvrais mon micro. Et euh, ouais, ouais, ça... <laughs> il est chaud lui ce matin. ah non, mais tranquille. Normalement, avant 10 h si vous avez de la chance, si vous restez bien à l'écoute de Skyrock, il y aura peut-être deux titres de Rihanna. Ok. En tout il y en a un qui est prévu, peut-être un deuxième après. Ok, ok. Eh ben, on va rester là. Alors Maxime, et là, on y va pour la roulette. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Ouais, Nico. Allô. Ouais, Nicolas. Ouais. ouais, 23 ans du côté de Nevers. Ouais, c'est ça. Enfin, pour la. On y va pour la roulette. Eh bah c'est parti. Allez, sois le bienvenu sur Skyrock, mon pote Nico. À l'intérieur, l'enceinte. Allez là, la Monster Backfloat. Il y a aussi euh, la triple compile Planète Rap 2016. C'est quoi tous ces bruits derrière, Nico Un enfant peut-être, non Je suis au boulot. Ah d'accord, ça travaille. Ouais, ouais. Confond des bruits de travail avec des bruits d'enfant. <laughs> Quand tu veux, tu Christophe, Nico. Euh. Tu fais quoi, t'es garagiste Non, je travaille en je de production. D'accord. Ok, ça taffe, ça taffe. Et pour toi, Nico, la, triple compile, hein. Planète Rap 2016, elle est sortie ce week-end. On peut la trouver absolument partout en France. Il y a tous les sons de Skyrock à l'intérieur. Et entre mes mains aussi, il y a une enceinte. Il y a la Monster Backfloat, L'enceinte qui flotte, elle vaut 150 euros. On va te faire un paquet cadeau et on va te l'envoyer à la maison. nickel, super, super, merci. Voilà. Vas-y, mon pote, Nico. Eh ben allez à mon frère euh, David qui travaille euh, pas très loin de moi, à ma femme Selena et à mon fils euh, Léo. Ok, t'embrasses tout le monde pour nous. À bientôt eh Nico. Ben, merci, c'est super, bonne journée. Toi aussi, ciao ciao et prochaine roulette tout à l'heure avec Maxime pour vous inscrire. Allez-y maintenant, hein, faites comme Nico, envoyez roulette au 720 20 Sans place de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. This Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. So you guys ready? 65 centimes plus coup d'un SMS. Fanny a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors elle croit qu'elle peut tout réussir, même intégrer cette grande école de musique. Oui, mais Fanny, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Midas à 40 ans. Super Eh bien, Midas, euh, vous faites quoi pour moi Il faut que je change mes plaquettes de frein. On vous gâte. Bien Dites-moi plus Jusqu'au 23 juillet, Midas vous offre moins 40% sur les plaquettes de frein. Sur les plaquettes de frein Mais c'est mieux que bien 40 ans, 40%. 40 ans, le bel âge. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Le morning rap RB. 6h, 9h sur Skyrock.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 No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them African American, for sure Told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach.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 She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. To me. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa.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 No matter where I go, go. You know I love them all. C'est Jojo Joel sur Skyrock. Rappé RB non-stop Joule sur Skyro. Rappelé RB non-stop. Je rêve de thunes de voyage. c'est vrai, faut que je les résolve. Je fais ce que je peux pour mes potos. Et je pense qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. pense même plus à verser des larmes. Je fais que t'as fait comme un chinois. partir sous se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je parano. Faut pas qu'on me laisse, même par amour. La mise just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. Alright. caterpillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you caught up pinna. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim her, you tell her, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she? I never used to see you make the jigger low flex. I saw the else in favor, you in the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she a to bring a whatever things up from the past. All the little evidence, you better know for mass. Quick by your answer, no off it up. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. It wasn't me. Saw me banging on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. It wasn't me. She even caught me on wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. du de Skyrock, rap NB non-stop toute la matinée entre 9h et midi et euh, Ali Keys, on l'écoutait à l'instant avec In Common sur Skyrock avant 10h il va se passer plein de choses notamment une éventuelle double de Rihanna si jamais vous entendez deux titres de Rihanna à la suite ça peut être n'importe lesquels hein, des anciens des nouveaux vous envoyez Rihanna au 720 et ce sera peut-être 5 places pour vous pour aller la voir en concert Skyrock du côté de Lille samedi soir sur Skyrock on est reparti maintenant avec les Fifth Harmony c'est Work From Home RB non-stop toute la matinée sur Skyrock, Fifth Harmony, Work From Home, Black M de section d'assaut. La nuit porte conseil Drake avec One Dance et peut-être Rihanna après. Planète Rap 2016 avec en exclu Joule, MHD, SCH, Escrew. je j'aurais pas dû, je déçu, je l'ai perdu. Soprano. Designer. Planète Rap 2016, toutes les bombes Skyrock sur 3 CD. Hey Max, tu fais quoi avec ton téléphone dans la piscine Bah je participe au concours Skyrock. Un concours en maillot de bain. Mais oui, tu te filmes avec tes potes en train de délirer en écoutant Skyrock, tu mets la photo ou la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram ou Yax avec le hashtag J'écoute Skyrock et tu repars avec ton casque Bluetooth. Sérieux Bouge pas, je vais chercher mon téléphone. Des rencontres sympas, la belle histoire tant attendue, le grand amour, Love au 62070, des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Love, L-O-V-E au 62070 du chat, par SMS, facile et sans engagement. Love au 62070. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Oh, la fin du célibat approche. Il te manque plus qu'à télécharger Smax et créer ton super profil. Réveille-toi, l'amour est sur Smax. Un mec te plaît, Smax-le. Ou une nana te plaît, Smax-la. Stop à la timidité, fais le premier pas. Smax, l'application qui garantit la fin des soirées ennuyeuses. Showroomprivé.com présente une jolie robe à fleurs sur son vélo moteur, un chapeau rigolo quand elle est au boulot, un mini short très chouette, direct sur sa tablette, une robe très mignonne sur son petit téléphone, avec l'appli showroom privé, elle peut plus rien rater. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques, c'est tout le temps avec l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 6 août dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Rap non-stop. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're always on the night shift. but you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh, oh. We can work from home, oh, oh, oh. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion I'll make it feel like a vacation.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 We can work tomorrow, oh, oh, oh. Oh yeah, girl gotta work for me. Can you make a clap? No hands for me it to the ground, pick it up for oh, me. Yeah. Look back at it all, I'm for me.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 La vie est dure et je ne fais que subir toutes sortes de pressions. Mon passé me rappelle que je dois tout donner dans mon présent. Le futur est flou, demain je ne vais peut-être plus voir mes parents. Mes parents qui se battent pour rentrer voir les leurs au moins une fois par an. Je redoute la fin parce que sur le chemin j'ai dû clairement blesser. Si tu vois que je veux tout stopper, mon ami, faut me laisser. dans ma vie j'ai vu la passion. La passion qui te fait faire toutes sortes de choses dans le feu de l'action. Le feu de l'action qui brûle, peu importe ta décision. J'aurais pas dû faire de ma réalité une fiction. Peut-être que foncer tête baissée, telle est la vraie définition de l'amour. La fierté c'est bien, mais quand la femme de ta vie te regarde, faut que t'avoues. J'ai beau faire le dur, mais c'est elle qui portait mon enfant avec bravoure. Et tout ce qui se passe autour, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup. Ce soir je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé.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 Whip, whip, whip, whip, Sur Skyrock, Drake et One Dance. Et attention, ce matin, si vous entendez deux titres de Rihanna à la suite, ce sera 5 places pour aller la voir en concert Skyrock. L'anti-World Tour s'arrête en France. Skyrock, c'est évidemment le partenaire euh, historique de Rihanna. On l'a découvert en premier ici. Et attention, vos places pour aller la voir au stade de Lille le stade de Villeneuve d'Ascq, le tout nouveau stade de Lille. C'est samedi soir. Si vous entendez deux Rihanna à la suite, en voici déjà un avec Neo. Hey I love you sur Skyrock. Rihanna au 7-20-20, s'il y en a un deuxième juste après, les places seront peut-être pour vous si vous êtes rapide. Bonne chance! all of a sudden I forget that I was upset. I can't remember what you did. You know exactly what to do, so that I can't stay mad at you for too long. à l'écoute du son de Skyrock, rap R&B non-stop. On a quelqu'un en ligne avec nous pour nous donner la réponse au jeu. C'est Safia du côté de la base dans le 59. Allo, allo Ah, salut, bonjour Ça va en pleine forme, Safia Tu passes un bon ah lundi oh, Bah écoute, là, je suis, fais le centre, là, je m'occupe des enfants. Ah bah ça va, ils vont bien les enfants Ouais, un peu trop en forme, mais bon. Bon, écoute, tu viens d'écouter quoi à la radio, là Alors, euh, I Love You Boy, Where Are You Ben alors, la première, c'est Hey That I Love You. Et la deuxième, c'est Where Have You Been, c'est ça hein oh Oui, ouais, bah, c'est le mot anglais. Hein. Bon, bah, c'est gagné pour toi. 5 places pour aller voir oh, Rihanna du côté de l'île samedi soir. Ah, c'est bon ça. Merci, merci beaucoup. Un concert Skyrock, tu vas passer un bon moment. Ah oui, bah, j'ai hâte. Ok Bon, bah, super. Oh, je vous souhaite une bonne journée, Safia. Merci, bisous Sky. Salut, salut, passe une bonne journée. You are crazy.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 I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry turn back time to the good old days. smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My, my name's Blurry Face and I turn back time to the good old days. time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money.